Osasun gintzan terapia eta farmazia industriaren garapena eten gabea da, eta geroz eta tratamendu eraginko dira eritasun gehienentzat, entzat, baina farmazia horien presioak, ez dira beti merkeak eta Euskal Autonomi Erkidegoko osakidetza osasun zerbitzu publikoak industria farmazeutikoarekin orain arteko ahemana berplanteatu nahiko luke kolonausia egunan. Bai, egun honen, ala da, eh? hogeita amala urteko historian, osakidetzak industria farmazeutikoak kaleratu dituen botika, terapia eta teknologia berrienak, eh? eskuratu izan bitu beti, jendearen osasuna ba, hobetzeko baliagarriak zirelakoan, baina ohartu dira ornon bait askotan ez dela errentagarria ateratzen. E, kontua da ez dagoela botika bat ere, kasuen euneko eunean eraginkorra dena, e, normalki gaixoen edo erien euneko hogeita amar eta euneko laurogeita amarrengan eragina baitute, eta beraz, ba, botika edo tratamendu berrien kasuan ere aski karioa direlarik, e, haien prezioa pagatu baino lehen, gauzak bitan aztertu nahi bitu orain, eh, Eusko Jaurlaritzak. Baina industria farmazeutikoak prezio batetan saltzen ditu, eta kito ez? E, ba, printzipioz bai, baina e, printzipioz, edo printzipio hori da inzuzen ere Euskal Gobernuak ba, bir planteatu nahi duena. Eh? Herrialde bakoitzean prezio bat baitute, eh, botike, hau da, azken hilabetetan adibidez, hepatitis C e, delakoari aurregiteko botika berri bat kaleratu zelarik, herritarrek galdegin dute, osasun publikoan naita ez eskaini beharko luketela, baina oso kariba da, eh? eta ez da beti eraginkorra, edo ez gaixo guziekin berdin, eh? eta hau dela eta e, John Darpon, osasun zailburuak iragarri du, haien asmoa dela farmazeutika industriarekin negoziatzea, eta hemen digoiti botika edo tratamendu baten eraginkortasun mailaren arabera e, ordaintzea. Hau da, botikaren eraginkortasuna euneko berrogeita amarrekoa baldin bada, ba, enpresak galdegindakoaren erdia pagatzea eta beste erdia enpresak bere gainartzea. E, eh. diotenez, industria farmazeutikoak bere gain hartu beharko lituzkelako eskaintzen ez duen zerbitzua. Eh? zuk zerbait pagatzen duzunean ez duzulako ba, erdibideko eh, zerbitzua erosten, ez da? Osasun gintza publikoaren gastuen apaltzeko sedia dela iduriluke? ba, argi dago, eh, krisi ekonomikoarekin murrizketak iritsi birela osasun gintzara ere, baina han artean industria farmazeutikoak milioika euro irabazi bituela azken urteetan. E, hau kontuan hartuta, ba, osasun publikoaren aurrekontua apaltzeko beharra hor dago, baina bereziki luzarora begira ari dira. Eh? Lanean, izan ere, Euskal Gizartea gerozta zaharragoa da, eta 2008. hogeita urterako, hiru herritarretatik batek, irurogeita bost urte baino gehiago izango menditu. Eritasun gehien bituzten biztaldeak izanik, argi da, gastu publikoa osasun gintzan emendatuko dela, baina diotenez, mediku erizain eta e, gainerako gastuetan baino, botiketan, teknologia berrietan eta tratamenduetan e, doa osasun publikoaren urteko budjetaren erdia gaur egun, eh? eta beraz, bueno, apresazkoa ba, dute industria farmazeutikoarekin negoziazioa. Eta nola egiren dute hori, nundik hasiz? Beno, ez da erresa, noski, e, baina Eusko Jolaritzak iragarri du ideia horrekin lanean ari dela dagoeneko, bereziki tratamendu onkologikoetan, eh? minbizi ezberdinen kontrako tratamendu berriak ateratzen direla urtero, eta ez dira beti uste bezain eraginkorrak, hortaz, onkologia zerbitzotatik hasiko bira negoziatzen, osasun publikoak bai, baina industria farmazeutikoak berak ere saldutakoaren eraginkortasun mailaren gain ardura bat ukan dezan eh, nahi dute. Izan ere argi eta garbi utzi dute, eh? orain arteko funtziona moldeekin, ba urte batzuren buruan osasun sistema ez dela bideragarria izango gutxienez arlo farmazeutikoari botikei e, dagokienez.